Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Tumačenje časnog Kur'ana. U ovom serijalu spominjemo određene kur'anske ajete, kur'anske sure, Saznajemo šta nam to Allah dželle vala poručuje u Kur'anu Kerimu, nastojimo razmišljati o tim Allahovim dželle vala riječima i saznati, spoznati određene kur'anske poruke, poruke za nas. Allah subhanahu wa ta'ala upravo ovaj Kur'an je objavio da se o njemu razmišlja, da se uči, izučava, proučava, razmišlja, zatim da se radi po njemu. Kur'an nije objavljen samo da se čita od jedne korice do druge korice, da se pročita i ponovo, već dakle i pored ogromnog sevapa, ogromne nagrade za to čitanje, Allah subhanahu wa ta'ala prvenstveno je Kur'an objavio da se on izučava, da se o njemu razmišlja. Zato Allah dželevala na nekoliko mjesta u Kur'anu poziva na razmišljanje o ovom Kur'anu, a zatim glavni cilj objave Kur'ana jeste da se, da se po njemu radi. Konkretno, mi smo u prošloj emisiji i otpočeli s jednom od kuranskih sura u kojoj se nalaze brojni propisi. U dosadašnjim emisijama spominjali smo ajete i sure koje su objavljene prije hijdre Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam iz Mekke u Medinu. Dakle, govorili smo o mekanskim surama. A mekanske sure više su dakle posvećene govoru o Allahu subhanahu wa ta'ala, govoru o drugom svijetu, o proživljenju, o džennetu, o džehennemu, dakle ono što izgrađuje i učvršćuje iman vjerovanje kod vjernika i vjernice. Međutim, medinske sure, dakle nakon preseljenja Allahovog poslanika alaihi salavcom iz Mekke u Medinu, kada su mu u Medini objavljivane sure, dakle to su bile medinske sure, Uglavnom te medinske sure su sadržavale propise ono po čemu vjernik i vjernica trebaju postupati, trebaju raditi. Kakvi trebaju biti da bi bili vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala, da bi sačuvali taj svoj iman o kojim je govoreno u mekanskim surama. Zato dakle, sada konkretno govorimo o medinskoj suri, jednoj od medinskih sura, saznajemo brojne propise razmišljamo o njima i dakle njih trebamo primijeniti u svome životu. Zbog toga je Kur'an objavljen. Koliko je onih koji čitaju Kur'an od jedne do druge korice, a malo šta od propisa iz Kur'ana praktikuju u svome životu. Tako da ih Kur'an kojeg oni uče proklinju. Tako da ih Kur'an kojeg oni uče proklinje, taj ih Kur'an proklinje. Zato, dakle, obaveza vjernika je, kao što je lijepo da on čita, uči na arapskom jeziku, za svaki harf da ima nagradu, deset cevapa, međutim, veća obaveza je da radi po tom Kur'anu. Kur'an je recept po kojem vjernik treba da živi svoj život da čita, saznaje, izučava, proučava, saznaje kako treba da provede svoj život na ovome svijetu da bi na drugom svijetu uživao, da bi na drugom svijetu bio u džennetu, u najboljem, najboljem mjestu. Dakle, govorimo o medinskoj suri, suri El-Bekara. Suri El-Bekara. Sura Al-Baqara je medinska sura i to je prva sura koja je objavljena u Medini. Nakon što je Allahov poslanik alihi salatu wasalam preselio se iz Mekke u Medinu. I selio se iz Mekke u Medinu, počela je da se objavljuje sura Al-Baqara. Ova sura Al-Baqara ima ovaj naziv, dakle Al-Baqara, što u prijevodu na naš jezik znači krava ima ovaj naziv, dobila je naziv po kazivanju kojeg ona sadrži u sebi, kazivanju o kravi. Kada je prethodnim narodima, jednom od naroda Benu Israila, bilo naređeno da zakolju kravu. Pa su oni cijepi dlačili, nisu htjeli, škrtarili su da zakolju kravu, pokušali su da izbjegnu tu naredbu, da je ne sprovedu, pa su tražili kakva krava, koje boje, s kojim opisom detaljno, Dakle, o tome govori sura Al-Baqara na 10. i 11. stranici Kur'ani Kerima. I zbog tog događaja ona je dobila naziv Al-Baqara, dakle krava. Iako, dakle, mimo ovog događaja i ovih propisa sura Al-Baqara govori o brojnim propisima, jer je jedna od posebnosti ove sure i ta, što je sura El Beqara najduža općenito kuranska sura. Dakle, prostire se na 48 stranica Kur'ani Kerima na 48 stranica. Također od posebnosti ove sure jeste što ona u sebi sadrži najuzvišeniji ajet u Allahu i Jalla Vala knjizi. Najveličanstveniji, najvažniji, najbolji kuranski ajet, najvrijedniji kuranski ajet, a to je ajetul kursi dakle nama poznat kao ajetul kursi, odnosno 255. ajet iz ove sure, sure El Bekare. Također u ovoj suri se nalazi i ajetu Dein, ajet koji govori o propisima duga, a prostire se na cijeloj stranici sure El Bekare. Zauzima cijelu stranicu, dakle ajet koji zauzima cijelu stranicu. Jedan ajet prostire se, zauzima cijelu stranicu Kur'ani, Kur'ani Kerima i druge posebnosti i također ono što je vezano za ovu suru Al-Baqara jeste dakle da je ona korisna, njeno učenje je korisno učenje, dakle ne tamo negdje da se pusti i sluša, već dakle da se uči u kući, njeno učenje je korisno za otjeravanje, odagnavanje džina, šeitana iz kući. Također za zaštitu od sihirbaza i sihra da se uči sura Al-Baqara. Kako je došlo u pojedinim predanjima, hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam da bi trebalo u kući proučiti, dakle proučiti sobom suru Al-Baqara svaka tri svaka tri dana. Nije uvjet da to mora jedna osoba da prouči, može muž, supruga, dijete ukoliko zna da uči Kur'an i slično, dakle na arapskom, na arapskom jeziku. Sura El Bekara kao i određene druge kuranske sure otpočela je skraćenicom Elif Lamim i po toj skraćenici kod nas, kod našeg naroda, pogotovo starijeg, uobičajeno je li da se kaže prouči mi Elif Lamim misleći na prvih pet ajeta sure, sure El Bekara. Kažu tako, prouči mi Alif Lamim, jer, dakle, sura Al Bakara odpočinje sa ovom skraćenicom. U prošloj emisiji smo govorili, spominjali mišljenja šta znače ove skraćenice, elif, la, mim, pa dakle Allah najbolje zna njihovo značenje. Imaju li doista ti harfovi, te skraćenice imaju li značenje ili nemaju, Allah dželevala najbolje zna. Međutim, što se tiče mudrosti od počinjanja određenih kuranskih sura s ovim skraćenicama, islamski učenjaci su govorili o tome, pa su spomenuli dvije mudrosti, a to je da Allah subhanahu wa ta'ala želi, otpočinjući neku kuransku suru sa ovim skraćencama želi privući pažnju nevjernika jer su oni zatvarali svoje uši, dizali bi svoje glasove kako bi nadjačali Kur'an, kako ne bi se slušao Kur'an kada bi im se citirali u običajni kuranski ajeti. Međutim, na ovakav način, kada bi otpočinjale neke kuranske sure Elif Lamim, Elif Lam Ra, Yasin, Qaf, Kaf Ha Ya Ain Sad, nun i slično, to bi ih zainteresovalo. Nešto neobičajno. da sada ovo? To sada nismo slušali ovakve kuranske ajete i slično. Tada bi Allah subhanahu wa ta'ala nakon što bi privukao njihovu pažnju govorio odma u narednim kuranskim ajetima te sure, kao odpočinje tim skraćencama, govorio bi o istinitosti svoje riječi, Kur'an i Kerima, o istintosti poslanstva Muhammeda alaihi salatu oslam, o istintosti proživljenja na drugom svijetu, da drugi svijet postoji i da ćemo biti svi proživljeni na tom svijetu. I također druga mudrost od počinjanja Kur'anskih sura s ovim skraćencama jeste izazov. Allah dželovala izaziva nevjernike koji su poricali Kur'an. Govorili su da Kur'an nije od Allaha, da je Kur'an ljudski govor. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na ovakav način počinje određene kuranske sure i kaže indirektno, dobro, ako vi tvrdite da je ljudski govor, da je ovaj Kur'an ljudski govor, da je on napisan od strane čovjeka, evo dakle, on sadrži, on je objavljen na arapskom jeziku, jeziku kojim govorite i vi, sastoji se vaš jezik od ovih harfova elifa, lama, mima, nuna, kafa, ha, ja, in, sad i slično. Od tih harfova pa dođite, ako tvrdite da je ovo ljudski govor, onda sačinite, u početku je bio izazov, jedan ovakav Kur'an. Pa nisu mogli. Pa Allah je Allah smanjio i rekao dođite sa deset kur'anskih sura. Makar deset, pa nisu mogli. Pa je Allah dželevala na kraju rekao, dođite sa jednom kuranskom surom. Pa nisu mogli. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže ako ne možete, a znajte sigurno da nećete moći. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ako ne učinite, ne dođete sa jednom sličnom kuranskom surom, a znajte dobro da nećete moći doći. Zašto? Zato što je ovaj Kur'an od Allaha dželle vala. Kao što kaže: "Walau kane min inde ghayri Allahi la wajadu fihi ihtilafan katira." da je ovaj Kur'an od nekoga drugoga, a ne od Allaha, u njemu, u Kur'anu bi naišli na mnoge kontradiktornosti, razilaženja i slično, suprotnosti. Međutim, ovaj Kur'an je od Allaha. Pa dakle, sura El-Bakara otpočinje sa Elif Lami. Nakon toga kaže Allah, Jalla vala, Zalik el-Kitab, la rajbe fi, hudel lil-Muttaqin. Odmah govori o svojoj knjizi nakon što bi privukao pažnju nevjernika sa ovim skraćenicama govori o istintosti svoje knjige pa kaže zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin ta uzvišena knjiga dakle Kur'an i Kerim u nju nema ama baš nimalo sumnje i ona je upustvo bogobojaznim vjernicima Dakle, ova knjiga, Kur'an i Kerim, ta uzvišena knjiga, jer je došla pokazna zamjenca za daljinu, ta uzvišena knjiga, dakle, ona je uzvišena kao što je njen gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, vlasnik ovog govora, Kur'an i Kerima, Allah je govorio ovim Kur'anom. To su njegove riječi, kao što je on uzvišen, uzvišen je njegov govor. I ovo je također dokaz da je Kur'an došao od Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Allah dželavala iznad, jer se kaže ta uzvišena knjiga. Dakle, pokazna zamjenica za daljinu. Cijela knjiga od početka, od sure El Fatiha do zadnje sure En Nas u nju nema, ama baš nimalo sumnje. Da li vi imali nekakvu osnovanu sumnju ili se natjeravali, istraživali dan i noć, prevrtali stranice, čitali, pokušavali da nađete nedostatak, znajte dobro, la rejbe fih. U njemu u ovom Kur'anu nema ama baš nikakve sumnje, nikakve kontradiktornosti. I ona je huden lil mutaqin. Ova knjiga je upustvo lil mutaqin. Ovaj harf lam lil mutaqin ima značenje dostojnosti, istihkaka, kako se kaže na arapskom jeziku, dostojnosti. Dakle, bogobojazni su jedino dostojni da im ova knjiga bude uputa, da im bude vodič. Oni koji se boje Allaha, oni slušaju Allahov govor, šta im Allah poručuje, odazivaju se tom govoru, slijede ga, zbog toga je Kur'an, Allahov govor, njima upustvo. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala, dakle u elif lamim, kako kažu naši stari, dakle u narodnim ajitima pojašnjava koje su to bogobojazni, kojima će ljudima ova knjiga Kur'an i Kerim biti upustvo. Ko su bogobojazni? Dakle, kako biti Allaho bogobojazan rob? I kako se koristiti od Kur'an Kerima? Ko su oni? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje. Dakle, u suri El baqara kaže alladhina yu'minuna bil ghaib nakon što je rekao ona je upustvo bogobojaznima kaže onima koji vjeruju u gajb. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Onima koji vjeruju u gajb. Gajb jeste ono što ne vidimo svojim očima. Kaže se, prevodi se nevidljivi svijet. Međutim, ne misli se samo na nevidljivi svijet, već se dakle misli na sve ono što je sklonjeno od naših očiju, a o tome smo obavješteni. Bilo da se radi o trenutno nevidljivom svijetu, poput meleka, poput džina, ili se radi o budućnosti koju mi nećemo možda doživjeti, a o njoj smo obe, obaviješteni od Allaha subhanahu wa ta'ala ili dakle o drugom svijetu, ahiretu koji će također doći o džennetu i džehennemu i slično što ne vidimo svojim očima a obaviješteni smo o tome. Pa kaže ko su bogobojazni? Oni koji vjeruju u gaib, oni koji vjeruju u nevidljivi svijet. Dakle, u sve ono što oni ne mogu da vide, što dakle nije kon konkretno, što nije materijalno, što ne mogu opipati, što ne mogu vidjeti, što ne mogu čuti, ali su o tome obaviješteni od Allaha subhanahu wa ta'ala. I ova osobina vjerovanja u gaib, dakle nevidljivi svijet, neviđeno. A u čemu smo obaviješteni? je vidimo dakle posebna osobina vjernika. Zato je Allah dželevala spomnio odmah na početku. I u to nije lahko vjerovati. Mnogi se pretvaraju, mnogi potvrđuju samo svojim jezicima, ali ne vjeruju svojim srcima doista u sve to. Dakle, u sve ono o čemu nas je obavijestio Allah dželavala, o čemu nas je obavijestio Allahov poslanika alihi salucom, da postoji, da će se desiti, U to vjerujemo. U to trebamo vjerovati. U to trebamo biti ubjeđeni. Zbog toga se vjera zove vjera. Mnogi danas se smatraju muslimanima. Zovu se muslimanskim imenima i kažu za sebe da su muslimani. Međutim, žele sve konkretno. Ima ih koji tvrde za sebe da su muslimani, a koji ne vjeruju u životu kaboru. Kažu kada se on spusti i za njim se vrati zemlja, zagrne se, nema to koji će ga proživjeti. Nema više proživljenja. To hođe pričaju samo da bi kovertu stavili u džep. Tako pričaju, kažu da su muslimani. Tvrde za sebe da su muslimani. Nevjernici Mekke, mušrici su upravo ovako govorili. Poricali su proživljenje. Uzimali su kosti, smrvili bi kosti i govorili ko će oživjeti ove kosti iz ovih kostiju, evo pogledaj, postane prah i pepeo, da ponovo Allah subhanahu wa ta'ala proživi, nema proživljenja, tako su govorili. Tako govore danas isti. Kažu za sebe da su muslimani, kažu kada se spusti i zemlja se zagrne, vrati za njim, nema, taj ne ustaje više. Taj se neće proživjeti, subhanallah. Zato dakle, vjera je vjera u to moraš vjerovati. Vjera nije matematika da ti se dokaže 1 plus 1 je 2. Već dakle u to moraš vjerovati. Zbog toga istinski vjernici, pravi vjernici, dakle u, ovoj, u ovom odlomku Elif Lamim, kako mnogi zovu naši stari, ovaj početak sure Elif Lamim, nisu ni svjesni šta im Allah dželavala poručuje. Dakle, ako hoće da budu pravi vjernici, istinski vjernici, da sutra se mogu nadati Allahove milosti, da se mogu nadati Allahom oprostu, da ih Allah dželjavala počasti džennetom, moraju vjerovati u gaib. Pa dakle, čak i ono što je bilo i ostalo je zabilježeno, Nismo bili svjedoci toga, nismo mi svjedočili, nismo živjeli u tom vremenu, ali Allah spomenuo u Kur'anu, ali je došlo u hadisima, vjerodostinim hadisima Allahovog poslanika, ali ih i u to moramo vjerovati. Pa danas ima muslimana koji muslimana ima, smatraju se muslimanima, nose muslimanska imena i tvrde da su bolji muslimani od tebe, a koji ne vjeruju u Kur'an. Koji kažu ko je pisao Kur'an. Ajde, to može svako. Subhanallah, danas ima takvih koji ne znaju ništa o poslaniku, alaihi salatu wasalam, koji znaju samo za svoga djeda, za svoga pradjeda, pozivaju se, a nimalo ne liče na svoje djedove, na svoje pretke, nimalo ne liče. Pozivaju se na nekakvu tradiciju, a oni su najudaljeniji od te tradicije. O Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, o Allahu ne znaju ništa. Kaže, ma ko je pisao hadise, skupili se tamo neki i pisali hadise, poslanik ovako, poslanik onako. Subhanallah. Istinski vjernici jesu oni koji ne vide svojim očima, nisu bili svjedoci, nisu živjeli u tim vremenima, niti će živjeti u onome što se nagovještava u budućnosti, ali su u tome obaviješteni. To su bogobojasni i to su oni koji se okorištavaju ovim Kur'anom. Ovaj Kur'an je uzvišen na posebnom mjestu i bit će također na posebnom mjestu. Njima pripada poseban, posebno mjesto, čast, po ugled. Oni kojima bude ova knjiga vodilja. Oni koji budu vjerovali u gajb. Zatim nakon toga kaže Jalla vala وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ I oni, druga dakle osobina bogobojaznih koji obavljaju namaz, i koji udjeljuju od onoga čime ih mi obskrbimo. Oni koji obavljaju namaz. Vjernik jeste onaj koji vjeruje u gajb, onaj koji obavlja namaz i mi to prevodimo najčešće i kako nalazimo u prijevodu Kur'ana i u drugim tekstovima, oni koji obavljaju namaz. Međutim, ovdje se kaže وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ Iqamet. Dobro nam je poznato što znači iqamet. Uspostaviti. uspostaviti, da se uspostavi. I kamet se uči da se otpočne s namazom, da se uspostavi. Pa se dakle ovdje doslovan prijevod, bolji prijevod, precizniji prijevod jeste i oni koji uspostavljaju namaze. Uspostavljaju namaze kod sebe, kod svoje porodice, u svojim kućama. Koji pozivaju druge na namaz, uspostavljaju namaz. Uspostavljaju ovu obavezu jer se bez nje ne može biti musliman kao što kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam između čovjeka i nevjerstva mnogoboštva je ostavljanje namaza između čovjeka i nevjerstva je namaz ukoliko ga čovjek izgubi nestane namaza nevjerstvo se pripisuje čovjeku u drugom hadisu kaže poslanik alejhi salatu sam ugovor između nas i njih jeste namaz pa koga ostavi počinio je nevjerstvo Prvo zašto će biti pitani stanovnici džehennema, odnosno što će odgovoriti prvi razlog zbog čega su u džehennemu. Kao što kaže Jalla Vala, ma selekekum fi sekar, da će stanovnici dženneta upitati džehennemlije šta vas je to dovelo u sekar. Sekar je jedno od imena džehennema, ma selekekum fi sekar, zbog čega ste dospjeli u sekar, u džehennem, odma prvi odgovor. Da će četiri odgovora spomenuti četiri razloga. Prvi razlog, lem neku minel musallin. Nismo bili od planjača. Mnogi danas uče, slušaju elif la mim, a ne klanjaju. Pa ih Kur'an proklinje, pa ih elif la mim proklinje. Zatim nakon toga kaže Jalla Vala وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ I ono čime ih mi obskrbljujemo, oni udjeljuju. Ne škrtare, dali smo im imetak, i zahvaljuju se Allahu Jalla Vala na tom imetku. Kako? Tako što ga udjeljuju u dobrotvorne svrhe. Za dobro svih ljudi, za dobro Allahove vjere, za dobro muslimana i svih ljudi. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ I od onoga čime smo ih mi obskrbili. Dakle, iz halala, što i mi dajemo kao halal obskrbu, oni, oni udjeljuju. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala spominje četvrtu osobinu. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ I oni koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi o Muhammede. Dakle, Kur'an i sunnet. I Kur'an i sunnet su objava od Allaha subhanahu wa ta'ala Muhammedu alaihi salatu wasalam. Jer sve što je govorio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, bio to Kur'an, citirajući Kur'an ili komentar njegov, komentar Kur'ana, to je bila objava od Allaha jalla wa'ala. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Najm, trećem i četvrtom ajtu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى in huwa illa wahyu yuha i on Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ne govori po svojim prohtjevima, hirovima, strastima, već je to objava koja mu se objavljuje. Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma je bio ashab drug Allahovog poslanika alaihi sallam koji je prenio najviše hadisa od njega. Pa mu je prigovoreno da piše zbog toga što piše sve od Allahovog poslanika alaihi sallam. Jer je on nekada srdit, nemoj pisati tada. Allahov poslanika alaihi sallam se naljuti, pocrveni, srđba ga obuzme, tada može da kaže svašta od sebe. Pa je Abdullah ibn Amr ibn Nas otišao do poslanika alihi salacom i rekao Allaho poslaniče, prigovaraju mi što sve pišem od tebe. I kažu mi kada si srdit, kada si ljud, da ne pišem od tebe. Jer moguće da ćeš reći nešto što nije u redu. Pa kaže Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam. Tako mi onoga u čioj ruci Muhammedova duša. Uktub, piši. Tako mi onoga u čioj ruci Muhammedova duša doista iz ovih usta izlazi samo hak izlazi samo istina. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ I pravi vjernici jesu oni koji vjeruju ono što je objavljeno tebi, o Muhammede, sve jedan harf iz Kur'ana potvrđuju, vjeruju u Kur'an koji je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, Kur'an kojeg danas imamo u svojim rukama, koji ne kažu u njemu ima nedostataka, koji ne kažu ima još Kur'ana, nije to cijeli Koran, ili koji ne kažu, jeli, fali ovdje, nedostaje, ili je dodato od Kur'ana i slično. Ne, u ovaj Kur'an kojeg danas imamo u svojim rukama, to je Kur'an koji je objavljen Muhammedu alaihi salatu sam i koji će biti trajan, važan, važeći do sudnjega dana. Jer je Jalla Vala rekao, kako kaže u suri Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun doista smo mi objavili ovaj zikr jedno od imena Kur'ana je zikr i mi ćemo ga čuvati pa kako se smiju upuštati u takav govor i govoreći da je Kur'an nepotpun oni time negiraju riječi Allaha dželle da će ga Allah čuvati znači Allah po njima nije dostojan da čuva Kur'an, nije moćan da čuva Kur'an, subhanallah i oni koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi o Muhammede. To su istinski vjernici, to su bogobojazni kojima će ovaj Kur'an biti upustvo. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ I ono što je objavljeno prije tebe o Muhammede. Muslimani moraju da vjeruju da i prije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam su bili poslanici vjerovijesti i da su imali knjige, da su imali objave, kao što je Muhammedu alaihi salatu sam Allah objavio Kur'an, isto tako objavio je i prethodnim poslanicima Musau, Taurat, Isau, Inđil, Davudu, Zebur, Ibrahimu alaihi salatu sam određene spise i slično. U to vjerujemo, o tome smo obaviješteni u Kur'anu i u vjerodostinim hadisima. Muslimani u to moraju vjerovati. Dakle, da su i prethodni poslanici vjerovjesci imali objave, imali svoje vjerozakone. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala spominjući šestu osobinu Ponovo kaže وَبِلْ آخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ I oni koji su u ahiret, drugi svijet, ubijeđeni. I oni koji su u ahiret ubijeđeni, imaju čvrsto vjerovanje u ahiret, da ćemo biti proživljeni, izvedeni svi pred Allaha dželavala, da će nas pitati za naša dijela, obračunavati nam naša dijela, dobra dijela, loša dijela, na jedan ta svage dobra dijela, na drugi ta svage loša dijela, obračunavati. Zatim, nakon toga, jedni će u džennet kao nagradu, drugi će u džahnem kao kaznu od Allaha subhanahu wa ta'ala dobiti. Jedni će biti nagrađeni džennetom i vječnim boravkom u njemu. Drugi će biti kažnjeni džahnebom i vječnim ostankom u njemu. Osim onom kome se Allah dželle dželovala smiluje pa ga izvede iz džahnema u džennet. Moramo vjerovati u to. To je ahiret, to je drugi svijet. Nevjernici mušici meke ponovo kažem, nisu vjerovali u proživljenje. Ne može se čovjek smatrati muslimanom, a da tvrdi da neće biti proživljenja da neće nastupiti drugi svijet, da nakon ovog dunjaluka, kada se desi sudnji dan, da neće biti drugog svijeta ahireta, neće biti proživljenja i drugog svijeta. To nije musliman. Evo Allah dželjavala pojašnjava osobine vjernika. Za koga se može reći da je vjernik? Zato na kraju Allah subhanahu wa ta'ala, dakle na kraju elif lamim, kako naši stari kažu, kaže Allah dželjavala ulaike ala hudem hudemmi rabbihim wa ulaike humul muflihun. To su oni, ili ovo su oni koji će biti na putu njihova gospodara koji će biti na uputi njihovog gospodara, putu koji vodi do Allaha dželle Vala i to su oni. Doslovan, precizan prijevod ulaike humul muflihun i samo su ovo oni koji će uspjeti, koji će postići uspjeh. Dakle, ne može se postići uspjeh. Ne može se biti vjernik bez vjerovanja u gajbe nevidljivi svijet, bez namaza, bez sadake, izdvajanja, svoga imetka na Allahom vala putu. Bez vjerovanja u ono što je objavljeno Muhammedu alihi salusom i ono što je objavljivano prethodnim poslanicima i vjerovjesima, bez vjerovanja u ahiret, drugi svijet, proživljenje. Bez toga se ne može biti na putu Allaha subhanahu wa ta'ala na Allahovom putu, niti se može postići spas, uspje na dunjalku i sutra na ahiretu. Ovo je elif la mim kojeg često učimo na određenim prigodama, a počesto nismo ni svjesni šta nam Allah dželle vala poručuje u tim ajetima. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči našoj vjeri, da nas našoj vjeri vrati na najljepši mogući način, da budemo njegovi iskreni robovi, čvrsti vjernici, čvrstog vjerovanja, ubjeđenja u njega Allaha subhanahu wa ta'ala i sve što je došlo od njega, preko Muhammeda sallallahu alaihi wasallam.